Քննարկվել են հարկային ոլորտին վերաբերող հարցեր։ Շարունակվում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները։ Հիդրոէներգետիկան Արցախի տնտեսության զարգացող ոլորտներից է։ ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հայտարարությունն ապտակեր Ադրբեջանին։ Ավելի քան 2 տասնամյակ Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Սիրիայի նախագահի ճակատագիրը պետք է որոշի այդ երկրի ժողովուրդը։ Սիրիական հակամարտության կարգավորման բանակցությունների նոր փուլը կարող է տեղի ունենալ Նյու Յորքում։ Իսլամիստները սպառնում են Մեծ Բրիտանիային։ Անկարան մերժել է Սիրիայի հետ իր սահմանը փակելու առաջարկը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 3-ին այցելել է ֆինանսների նախարարություն եւ հանդիպում ունեցել ղեկավար կազմի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են հանրապետության հարկային ոլորտին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Դեկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցել Արցախի ազգային ժողովի արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էր արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արպատ Ավանեսյանը։ Օրակարգում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծում նախատեսված արդյունաբերության, քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի եւ կապի, էներգետիկ համակարգի, խմելու եւ ռոռոկման ջրի ոլորտների, շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների պահպանության ներդրումային հիմնադրամի ֆինանսավորման հարցերն էին բյուջեի նախագիծը ներկայացնող ոլորտների պատասխանատուները եւ ԼՂՀ ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը պատասխանել ու լրացուցիչ բարձաբանումներ են տվել падգամավորների բարձրացրած հարցերին։ Քննարկումներին մասնակցում էր նաեւ խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Արցախում էներգետիկայի ոլորտում վերջին տարիներին լուրջ հաջողություններ են արձանագրվել։ Աշխատում են մեկ տասնյակից ավելի փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ եւ սա դեռ ամենը չէ։ Ինչ է սպասում առաջիկայում, ինչ ծրագրեր են նախանշված 2016 թվականին Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը խոսելով արդյունաբերության ոլորտի ձեռքբերումների մասին առանձնացրեց հեկերի կառուցումը, որը վերջին տարիներին Արցախում լայն թափ է ստացել։ Բացի 10 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից, որոնք այսօր աշխատում են, կկառուցվեն նաև նորերը, հավաստիացնում է վարչապետը։ Առաջկայում այսօր հաշվել է մոտ 50 մեգավատ հզորության շինարարական աշխատանքն սկսված։ Միակ ես ոչ մասնագետի համար կարող է որևէ բան չի հուշում։ Հիդրոէներգետիկան Արայիկ Հարությունյանը համարում է ամենահաջողված ճյուղը։ Ինչու՞։ Հիդրոէներգետիկան եւ կարելի ամեն մեր ամենահաջողված ուղղությունը, եթե հանքերում կախված ենք միջազգային գներից, եթե գյուղատնտեսությունում ռիսկային ինչ որտեղ խնդիրներ կան, ապա այստեղ սահում ինչ որտեղ է պլանից առաջ, ինչ որտեղ է ավելի ողջորված ծրագրեր են կատարում։ Վարչապետը կոնկրետ օրինակներ է բերում, եթե օրինակ 2007 թվականին տարեկան միջինը արտադրվում էր 90 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, որը սպառման մոտ 40%-ն է կազմում, ապա այս տարի ավելի քան 230-240 միլիոն է արտադրվելու, մոտենում է 3 անգամ ավել արտադրության, իհարկե զուգահեռ տնտեսության արտադրությանը դեսպարումն է ավելացել ավելի քան 300 միլիոն կիլովատժամ, բայց 2018 թվականին հասնելու է 500 միլիոն կիլովատժամ արտադրության։ Պատկերացրեք, ինչպիսի ցուցանիշներ են ստացվում եւ մանավանդ որ արդեն հիմնական ներդրումները պայմանավորված Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ 2018 թվականին ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է արտադրվելու, քան սպառվելու է։ Սպառումը հասնելու է մոտ 420-450 միլիոն կիլովատժամի, իսկ արտադրությունը նշեցի 500 միլիոն։ Այսինքն ինքը միտեղ երբ որ էներգիայի սպառումն է ավելացել ավելի մեծ տեմպերով հասկացել եմ, որ կարող է չհասնել, բայց այսօր միայն վերջի այս ինչի եմ այսօր այդան, վերջի 1-1.5 ամսվա ընթացքում մի քանի խոշոր հիդրոէլեկտրոկայանների իհարկե ինչ որտեղ կարող է համանաչափուներ կոչի փոքր կամ միջին, բայց խոշոր մեր պատկերացումներով պայմանավորվածություն ունենք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի առաջարկով Միրգ Բանջարեղեն արտահանող կատնամթերք եւ գյուղմթերք վերամշակող ընկերությունները վերջին օրերին նորից թարմացրել են արտահանման հետ կապված ծրագրերը, վերլուծելով այն իրավիճակը, որն ստեղծվել է Ռուսաստանի կողմից թուրքական ապրանքների նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումից հետո։ Կոնկրետ գյուղնախարարությունն ունի հայկական ապրանքների դեպի Ռուսաստան արտահանման կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ գործողությունների ծրագրեր։ Նորույթն այն է, որ գյուղացիական տնտեսվարողներին արտահանողները պատվիրելու են այս կամ այն գյուղմթերքը, այս կամ այն քանակությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հայտարարությունը ապտակ էր Ադրբեջանի իշխանություններին եւ նրանց վարած քաղաքականությանը։ Այս մասին երեք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գերագույն մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարների հայտարարությանը։ Հայտարարությունում մասնավորապես նշվում է. Վերջին տարվա ընթացքում մենք ականատես եղանք ԱՀԿ համանախագահների եւ Մինսկի խմբի ձևաչափի դեմ ուղված հարցակումների։ Մենք շեշտում ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը հակամարտության կողմերի համար միակ ընդունելի ձևաչափն է, որը վայելում է նաև ԵԱՀԿ անդամ երկրների վստահությունը։ Համանախագահներին ուղված ցանկացած մեղադրանք առայն, որ արգելքներ կան բանակցային գործընթացում, միայն քողարկում է խաղաղության հասնելու հիմնական խոչընդոտը, Այն է բանակցված կարգավորման հասնելու համար ոչ բավարար քաղաքական կամքը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Շարմազանովի խոսքերով Ադրբեջանի իշխանությունը Թուրքիայի հովանավորությամբ մշտական կասկածի տակ է առել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի արդյունավետությունը։ Այն, որ ԵԱՀԿ նախարարները հայտարարում են Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը միակ ընդունելի ձևաչափն է, եւ որ պետք չէ սեփական անկառուցողականությունը բարտել Մինսկի խմբի գործունեության վրա, ապա սա հստակ պարզ ապտակի Ադրբեջանի քաղաքականությանը, երկրորդ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների բազմաթիվ հայտարարություններում հստակ նշվել է, որ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե ԼՂՀ ԵՀԿ-ն խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման կողմնակից են Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը բազմից իր հրապարակային հայտարարություններում հարցականի տակ է դրել խաղաղ կարգավորման արդյունավետությունը եւ շատ դեպքերում խոսել նաեւ ռազմական լուծման մասին, ասաց նա. Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա ըստ Շարմազանովի վերջին շրջանում խոսել են Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը փոփոխելու կամ իր ծառայությունները մատուցելու մասին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան մուտք գործել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթաց։ Այս հայտարարությամբ նախարարները հստակ ասացին, Մինսկի խմբի նախագահությունն է միակ ընդունելի ձևաչափը, այսինքն սա նաև երկրորդ ապտակն է եւ չի կարելի եվրոպական տարբեր կառույցներում եւ տարբեր հարթակներում քննարկել Ղարաբաղյան հարցը։ Երկրորդ, խնդիրը չունի ռազմական լուծում։ Սա այն կարծիքն է, որի մասին խոսել են հայկական կողմերը։ Հարցին թե ի վերջո նախագահների հանդիպում նախատեսվում է, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը նշեց, որ հայկական կողմն ընդունել է ԵԱՀԿ միջնորդների առաջարկը եւ կարծում ենք միակ ընդունելի ձևաչափը բանակցություններով առաջնորդվելն է։ Ավելի քան երկու տասնամյակ է ինչ Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բելգրադում ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի նիստի ժամանակ։ Նա շեշտել է, որ Բաքուն շարունակում է անտեսել, որ հենց ինքնորոշման իրավունքն է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից ճանաչվել, որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքներից մեկը։ Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը միջազգային իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտությամբ ընկած է համանախագահների կողմից առաջարկված կարգավորման հիմքում։ Համանախագահների առաջարկներին բացահայտակադրվելը միակ ճանապարհը չէ, որով Ադրբեջանը փորձում է խարխլել խաղաղ գործընթացը։ Ադրբեջանը պարծենում է, թե կարող է հակամարտությունը լուծել նավթային եկամուտների հաշվին սպառազինմամբ։ Այն շարունակում է սադրանքները Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով։ Բաքվի կողմից հրադադարի խախտումները հասել են վտանգավոր աստիճանի։ Ադրբեջանը միտումնավոր կիրառում է ցաներ հրետանի եւ գնդակոծում է քաղաքացիական բնակչությանը, որի հետևանքով մեծ կորուստներ կան։ Բաքուն պատրանք է տածում, թե կարող է զենքի ուժով բանակցություններում արդյունքի հասնել, ասել է նախարարը, հավելելով, որ զարմանալի չէ, որ համանախագահներն Ադրբեջանին ուղագիորեն կոչ են արել հարգել խաղաղ կարգավորման իր պարտավորությունները եւ համաձայնել միջադեպերի քննության մեխանիզմի ստեղծմանը, ինչին Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը վաղուց են համաձայնություն տվել։ Եվրամիությունը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճով։ Այս մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով Գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, ելույթ ունենալով Բելգրադում ԵԱՀԿ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի 22-րդ նիստի ժամանակ։ Նա կոչ է արել եվրոպական երկրներին համատեղ ջանքեր գործադրել ահաբեկչությանը դիմակայելու եւ միգրանտներին վերաբերող խնդիրները լուծելու համար։ Աշխարը մեզ չի հասկանա ու չի ների, եթե մեր ջանքերը ձախողվեն կարճաժամկետ տարաձայնությունների պատճառով, հայտարարել է Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա խոսքով Եվրոպան վաղուց փախստականների ու միգրանտների նման հոսք չի տեսել։ Ոչ մի պետություն չի կարող ինքնուրույն արձագանքել նման մարտահրավերների, շեշտել է նա. Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ճակատագիրը չպետք է ահաբեկչության դեմ պայքարում համագործակցության պայման դառնա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիմա մեր որոշ գործընկերներ ասում են, որ չեն կարող իսլամական պետության եւ ահաբեկչական այլ խմբավորումների դեմ պայքարի իսկական համակարգում ապահովել, քանի դեռ հայտնի չէ նախագահ Ասադի ճակատագիրը։ Բայց այդ խնդիրը կարծես արդեն փակել են Վիեննայի հանդիպումների շրջանակում ընդունված փաստաթղթերում, որոնցում հստակ նշված է, որ միայն Սիրիացի ժողովուրդը կարող է որոշել Սիրիայի ճակատագիրը։ Այսքանով իմ կարծիքով ամեն ինչ ասված է, ասել է Լավրովը։ Սիրիական հակամարտության կարգավորման հերանեկարների շուրջ բանակցությունների նոր փուլը կարող է տեղի ունենալ Նյու Յորքում դեկտեմբերի կեսին։ Այս կարծիքը լրագրողների հետ զրուցելիս հայտնել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը։ Հարցին կարող է արդյոք այդ հանդիպումը կայանալ դեկտեմբերի 18-ին նա նշել է, որ մասնակից պետությունները շատ սերտորեն կոորդինացնում են ջանքերը, որ เป զի Վիեննայի գործընթացի շրջանակներում երրորդ հանդիպումը կայանա Նյու Յորքում։ Ես դա ակնկալում եմ, հավելել է նա։ Պանկի Մունն ընդգծել է Վիեննայի գործընթացի կարևորությունը, որը միտված է սիրիական ճգնաժամի կարգավորման ուղիներ գտնելուն։ Մեծ Բրիտանիան կարող է հաջորդը հայտնվել իսլամական պետություն խմբավորման ահաբեկիչների հարձակումների թիրախում։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը վկայակոչելով հետախուզության իր աղբյուրները։ Ըստ արկատեղեկությունների գրոհայինների թվում կա մոտ 700 բրիտանացի, որոնք կարող են վերադառնալ եւ հարձակումներ կազմակերպել։ Հաղորդվում է, որ այս պահին իրավապահները որևէ կարճակ չունեն, որոնք կօգնեն հայտնաբերել Ֆրանսիայի ահաբեկչությունների հետ կապ ունեցող բոլոր անձանց, որոնք գտնվում են Մեծ Բրիտանիայի տարածքում։ Անկարան մերժել է Վաշինգտոնի առաջարկը զորախմբի տեղակայմամբ փակելու Սիրիայի հետ սահմանը, որն օգտագործվում է Սիրիա զինյալներ ուղարկելու եւ իսլամական պետության ահաբեկիչների կողմից նավթի շրջանառության համար։ Թուրքական պաշտոնատարան Զինգ թուրքական հուրի հետ բարբերականին հայտնել են, որ Անկարան առաջարկը մերժել է երկու պատճառով, քանի որ այն անիրական է ինչպես նաև քանի որ մյուս կողմը կարող է ճշնամական դիրք զբաղեցնել մեծացնելով ուժերը սահմանի վրա։ Սիրիայի հետ 98 կիլոմետր երկարությամբ սահմանին խոշոր զորախմբեր տեղակայելու առաջարկը քննարկվել է Անկարայում Թուրքիա-ամերիկացի պաշտոնատար անձանց հանդիպմանը։ Եթե Ռուսաստանը Թուրքիային մատակարարվող գազը կտրի, Թուրքիայում կյանքը կարող է քաոսի վերածվել։ Այս մասին հայտարարել է էներգետիկ հարցերով թուրք փորձագետ, աշխարհի էներգետիկ խորհրդի անդամ Նեջդեդ Փամիրը։ Նա նշել է, թե Թուրքիան իր տնտեսությունը խորտակելու աստիճան կախված է Ռուսաստանից, շեշտելով, թե բնական գազի 55%-ը հենց Ռուսաստանից է գնվում, իսկ մյուս երկրներից գնվող գազի ծավալների ավելացման հնարավորություններ ֆիզիկապես չկան։ Մնացած 18%-ը գնում ենք Իրանից, 12-ը Ադրբեջանից, Ալժիրից եւ Նիգերիայից էլ հեղուկ գազ ենք ներմուծում։ Նույնիսկ Թուրքիայի գազի պահեսները շատ սահմանափակ են։ Եթե Ռուսաստանը գազը կտրի, Թուրքիայում կյանքը կարող է քաոսի վերածվել, ասել է թուրք էներգետիկ փորձագետը։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայում կոռուպցիայի գործով մեղադրյալները եւ նրանց ցանցակիցները Անօրինական ճանապարհներով մի քանի տարվա ընթացքում ստացել են 200 միլիոն դոլար։ Մեղադրյալներն ապօրինի սխեմաների համար օգտագործել են ԱՄՆ-ի բանկային համակարգը։ Նրանք մեղադրվում են կաշառակերության դրամաշորթության մեջ։ Մեղադրյալներից 8-ն արդեն ընդունել են իրենց մեղքը։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Արդարադատության նախարար Լորետա Լինչը, նշելով միայն հյուսիսային եւ կենտրոնական Ամերիկայի Կարիբյան ավազանի երկրների ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի նախկին նախագահ, FIFA-ի նախկին փոխնախագահ Ջեֆրի Ուեբի անունը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 Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։